Pirmoji kronikų knyga, 24 skyrius. Toks yra Arono palikuonių suskirstimas. Arono sūnus, Nadabas ir Abiuhuvas, Elezaras ir Itamaras. Nadabas ir Abiuhuvas mirė pirmą savo tėvo ir nepaliko sūnų. Kunigų tarnystę ėjo Elezaras ir Itamaras. Dovidas paskyrė Cadoką iš Elezaro sūnų ir Ahimelechą iš Itamaro sūnų atlikti tarnystę pakaitomis. Kadangi Elezaro sūnų buvo daugiau negu Itamaro sūnų, tai juos taip suskirstė, kad iš Elezaro sūnų buvo 16 vyresniųjų savo tėvų namuose, o iš Itamaro – 8 juos paskirstė mesdami burtą, nes šventyklos vyresniųjų ir vyresniųjų prieš Dievą buvo ir iš Elezaro sūnų, ir iš Itamaro. Juos surašė raštininkas Netanelio sūnus Šamaja, Levitas, prižiūrint Dovidui, kunigaikščiams, kunigui Cadokui, Abjataro sūnui Ahimelechui ir kunigų bei levitų šeimų vyresniesiems. Po vieną burtą metė pakaitomis Elezaro ir Itamaro šeimos. Pirmas burtas krito Jehoribui, antras Jadajai, trečias Harimui, ketvirtas Seorimui, penktas Malkijai, šeštas Mijaminui, septintas Hakocui, aštuntas Abijai, devintas Ješuvai, dešimtas Šehanijui,

22 Gamului, 23 Delajui, o 24 Maazijui. Tokia tvarka jie eidavo tarnauti į viešpaties namus pagal jų tėvo Arono nuostatus, kaip jam buvo įsakęs viešpats Izraelio dievas. Kiti Levio palikuonis – Amramo, Šubaelis, Šubaelio, Jekdijas. Rehabijo vyriausias sunus buvo Išyje. Icharų Šelomotas, Šelomoto Jahatas, iš Hebrono Jerijas, Amarijas, Jehazielis, Jekamamas, Uzielio Michėjas, Michėjo Šamyras. Michėjo brolis Išija, Išijo sūnus Zacharijas, Merario sūnus Mahlis ir Mušis, Jazijo sūnus Benas, Merario palikuonis iš jo sūnaus Jazijo, Benas, Šohamas, Zakūras ir Ibris. Mahlio, Elezaras, kuris neturėjo sūnų. Kišo sūnus Jerahmelis. Mūšio sūnus, Mahlis, Ederas ir Jerimotas. Šitie buvo levitų palikuonės. Taip pat burtų keliu jie, tiek šeimos vyriausias, tiek jauniausias, nustatė eilę kaip ir jų broliai, Arono palikuonės, karaliaus Dovido, kunigų, Cadoko ir Ahimelecho, bei levitų šeimų vyresniųjų akivaizdoje.